Gertakaria mila behatziunta largoita amekakoa dela dio epaitegiak. Apezaren iloba bat ziteikela biktima eta hunen aitamek berek zuten, baionako apespikoari gertakariaren berri eman kasu eman zezan. Diosesatik gaiten dute ere, bere buruaz beste egiterat bi aldi dela apes hori, largoita amekan eta berriz bimila eta zazpian, baionako zentetien hauzoko apeselarik, neska gazte batekin izan afera batentzat, justiziak jadanik epaitua duena. 2008an lurde ondorat bidali zuten terapia bat esegiz ezan eta 2008an eskolegirat itzuli zen apesko operatzeile gisa iriburu kaldeko parrupian eta diosesako zuzendariaren asuanta. Horai, justizia kaferari emanen dituen segidak jakin artean lurde ondoan den turneko abadia edo komenturat bidali du markaiet apespikoak.